U ime Allaha, Bog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt onesvješćeni.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 Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine, pred nepravednim vladarom. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. www.pautalk.com Soba put vjernika. Riha qawiyya qawiyya qad kanna سارت بالعزم فتية Svi će putevi biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Ostaje samo put vjernika. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. تبصير أطفالا تموت أوما Put vjernika. Vi znate da mi znači, strogo osuđujemo mutekelime. Oni koji, šta je mutekelim? To danas zovu sufi, onaj, uh, filozofija. Mutekelimi su znači ljudi koji nauče da slatko pričaju, a u njegovoj priči puno je batila i nema nijednog dokaza. Znači, on obilazi stvari. Znači, uljepšaje stvari svojim riječima, a zapostavlja Kur'an i Sunet. I jesu išta dokazali, kroz stoljeće su išta dokazali, kada je u istina je sa svojim kelamom. Nisu, Allah. kako su upali neka braća u Bosni i Hercegovini u to vjerovanje kada su nasjeli na priče drugi. Kada su nasjeli na priče drugi, kako je dovoljno čovjeku samo reći la ilaha illallah i ne smiješ mu ništa reći. On ne može izaći iz islama sve dok ne objavi na televiziji da on nije musliman. رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل www.pautalk.com Soba put vjernika عزيز الحكيم اللهم إني أسألك علما نافع ورزقا واسعا وعملا متقبلا أما بعد prije nego što počnemo govoriti, tražio bi čovjeka koji znači, lijepo zna da čita ovu knjigu. znači braća kaže da neko čita knjigu, a da mi odnosno da ja objašnjam onaj ako ima nešto nejasno iz knjige i ovu knjigu kako nabavite znači ja sam kažao da drugu knjigu radimo međutim rad Bilale zahtjevo znači da se ova knjiga radi zato što je na bosanskom jeziku i zato što će biti dostupna znači svakome da ovo dobro utvrdimo i da ne moramo pisati jer ako nećemo zato što možemo uzeti knjigu i obnoviti ovu paru. Ko lijepo čita, znači... Ako bude nekom nešto nejasno, ta pitanja, ta pitanja, znači ostate na kraju, zapišite sebi, ostate na kraju, ako bude nešto trebalo objasniti s knjige, znači ja ću proba da objasnim, reću stane i onda ću objasniti u sobom. Definicija dini. Akida i da je nauka koja izučava islamsko vjerovanje. To je vjerovanje u Allaha, Đelešanu, u Meleke, poslanike, muđize poslanike, muđize poslanike i da. Ovo vjerovanje se naziva još i vjerovanje u gajbu, nevidljivu. Poznavanje u akide u stanju smo da potvrdimo vjerske postulate i to, potom, i to putem šerijatski i razumski dokaz. Jezičko značenje je vezivanje ili najčvršći govor. Šest. Riječ akida, braću. A kapta se nalazi, znači, u Koranu, to jeste namjera. Znači, onaj koji... Znači, to znači da je srčana stvar. Što se tiče akida, akida je izgovor za sva vjerovanja i znači ubeđenja. A što se tiče tevhida, to je znači vjerovanje ehl sunnata ođumata, odnosno vjerovanje u vehida, vjernika, muslimana. Akida znači može da bude vjerovanje kršćana, jer to je znači ubeđenje. Ali teuhid znači vjerovanje samo u jednog Allaha azzaveđa. Međutim, akida se ne bi mogla definisati, znači trebalo je puno prostora u knjizi da sa akida definiše, znači šta je to sve akida. Ali u osnovi to je sve ono što znači zahtjeva zakonodava da se vjeruje u to bez znači onaj bez ikakvog pitanja kako i zašto ono što ne možemo razumjeti znači i ne moramo razumjeti jer razum nije izlo šarijeta znači akida jeste da se čovjek vjeruje srce i da se preda Allahu Đelešanu u tom pogotovo kad je u pitanju stvar gajba znači onoga što ne možemo vidjeti i što naš razum i srce često, odnosno razuma srce može da spozna, a razum ne može da spozna, jer razum može samo da spozna ono što je vidio i što mu je opisano, što je može se da opipa, znači to je materialne prirode. Šej Homer, el Aškar u knjizi Vjerovanje u Allaha, dao je sljedeću definiciju akide. Akida obuhvata teme koje prihvataju duše, uz koju se smiruju srca i koje su upečitiva istina do koje ne dopire sumnja ili dvoumljenje. U istom dijelu šeji navodi sljedeće. Akida je skup znanstveni tema koji su vjerodostojno prenesene riječima Allaha Đelešanu i riječima poslanika sallallahu alaihi wa sallam kojima srce treba da se preda i potvrživanje onoga što je od Allaha i poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dobro, stanite. Znači, vidjeli ste i ovu drugu definiciju koju je šejh Znate, ili sunne su usmjerenja, definisu, znači, to je ono što se srca smiraju. Možda će neko reći, pa i drugih koji su na zabludi srca se smiraju. Ja čim to obožavaju, znači čim tome pozivaju i u tome uživaju, znači njihova srca se smiraju. Međutim, srce se može smiriti na drugim stvarima, ali srce koje je kalbu selim, spašeno srce, jeste ono koje se smiruje u zakidu koja je ispravna. Znači u zakidu koja je došla od Allaha Đelšanu i njegovu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Znači ovaj šejh živi danas u Jordanu, znači predaje na univerzitetu isto u Amanu. I znači učenjak, kak smo rekli, sunata od džemata napisao je mnoge, mnoge knjige. Ok. I nabavio je šejh u istom dijelu da je nevjernik onaj ko negira nešto od akide. Dobro, to sam tu. Znači, kada govorim ovo, nevjernik je onaj koji negira nešto od akide, znači ovo traži objašnjenje. Pa se znači, u akidi imaju stvari koje moraju se striktno prihvatiti i mogu samo se u, tako vjerovati. Ima neki stvari u akidi oko koji su se različili, znači to su furu i u akidi ne važno toliko stvari koji, o koji, koji se razisla sa sahabi i razisla se posle njih lema. Međutim, jedno od ti jeste da li je poslanik sallallahu alihi vseleme vidio Allaha Đelešanu kada je išao na Isla Emiraž. Pa jedni kažu, Abbas kaže, Ibn Abbas kaže, jesu, jest vidio, a Aisha radijallahu anha negira Ibn Abbasa i kaže, subhanallah, pa zna li Allah Đelešanu nije rekao da do njega pogledi na dopiru, a njegov pogled dopiru pa onda kaže on vjerovatno pravdajući onaj ashaba vjerovatno kaže da je on to pogriješio ili, ili je pogrešno to shvatio znači može da bude razilaženja u furujima ili i to u nekim stvarima na primjer isto druga stvar koja može dolazi do razilaženja u ime da li mrtvi čuju da li mrtvi ne čuju i ti, tako slične stvari koje su nisu toliko bitne zašto? za naše vjerovanje. Nisu toliko bitne, hoćemo mi zbog toga biti nevjernici, unafeci ili keaferi i ne zavisi od tih forua, od tih stvari, da li ćemo ući u dženet ili nećemo ući u dženet. Ako bi uzeli jedno i drugo mišljenje, ne bi, ne bi bili pitani za, za to. Jer u tom su se sami ashabi razišli ili razišli. Šarijetski stav učenja i izučavanja akide prva obaveza svakog čovjeka jeste da spozna Allaha Đalešanu na osnovu ispravnog znanja. Kao što kaže uzvišeni u suri Muhammed 19. ajet, znaj da nema drugog Boga sem Allah. Znači, nauka je prva o Allahu Đalešanu. Allah Đalešanu je prvi kojeg čovjek treba spoznati. Sve to čovjek više ispozna Allaha Đalešanu, toliko će biti bolji mu'min i toliko će, znači, onaj, ona više izvršavati ibadet Allahu dželešanu i biti više ubeđen u Allahu dželešanu u postojanju. i znate da ima raste i smanjiva se. Kažu da oni koji izučavaju Allahova imena i svojstva, kako kaže u hadisu, ko nauči, znači Allah ima 99 imena koje je objavio, jel, oni poslani sallallahu alaihi wa sallame, za koje znamo, koji nauči i bude radio po njima, ući će u džennet. Znači, vidite koliko znači spoznati Allahu Đelešanu imena i svojstva. Ako je Allah Đelešanu, kad govorimo Allahu Đelešanu, Allah Đelešanu nije ostavio znači, nejasne stvari mu'minima. Opisuje se, znači, svojim imenima i svojstvima. Pa primjer, kada govorimo imena i svojstva, govorit ćemo poslije sve, sva će biti u ovoj knjizi, ali Allah Đelešanu kaže Ar-Rahman, da je on milostiv, samilostiv. Kaže El-Alim, da Allah Đelešanu sve znao. Znači, Allah Đelšanu je se opisao savršenim svojstvima i opisao da je Muhammed sallallahu alaihi sallam. I mi ta svojstva Allahu Đelešanu moramo prihvati kao takve i to u kome ne bude povećavalo iman, znači njegovo srce je bolesno. Zato Allah Đelšanu kaže u suri Muhammed, kako tamo piše 19. majtu, prva stvar o kojoj čovjek treba da jeste falem enna u ulajla illa, kao što kaže šeh Bilal, znači prvu nauka ide nauka o Allahu Azerbeđanu da znaš koga obožajš. Oni koji su izgubili put, odnosno oni koji su izgubili cilj koga obožavaju braću, Allah Đelšanu takvi ljude naziva su zabludi, i Allah Đelšanu naziva takvi ljude da su kjaferi. Mi svaki dan u Fatihi, jel tako, govorimo gajlu, magdube, ale ih njuvala dalin, amin. I oni koji, na koje se Allah Đelšanu nasrdio koji su zalutali. Znači, to su prilike ljudi i oni ljudi koji su se broje da su umetu Muhammeda sallallahu sallam koji su opisali Allaha Đelešanu na drugačiji način, ili su negirali nešto Allahu Đelešanu, ili su dodavali nešto Allahu Đelešanu, ili su tevilili ono što nisu smili to tevili, ili su izostavili ono što su trebali da, da, da objasne, znači Allah Đelešanu i poslanik sallallahu alihi vseleme su rekli da su u zabludi, da su u zabludi. I od da se mi ide, i na one 73, 73 skupine bez kršćana i židova. Znaj da nema drugog Boga sem Allaha i traži oprosta za svoje grijehe i za vjernike i vjernice. Allah zna kud se krećete i gdje boravite. Zatim da čovjek spozna svog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i istinitost njegove poslanice. Da upozna mudrost svog stvaranja i svoju ulogu i funkciju u svojom životu. Gdje ide i gdje će završiti i gdje mu je kraj. Dostan poznavanje Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam jeste kroz, Kur'an i sunnet. Poznavanje Allaha sallallahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam jeste u sljeđenju njegova sunneta sallallahu alaihi wa sallam. Znači onaj ko hoće da spozna poslanika sallallahu alaihi wa sallam može ga spoznati kroz Kur'an. Allah je na naređuje da se mora poslanik sallallahu alaihi wa sallam slijediti A pa čak Allah Đelšanu kaže Muhammedu Rasulullah daje pečat, pazi, jedini ajet u poslaniku, jedino poslaniku Muhammedu Rasulullah ovako objavan, Muhammedu Rasulullah, Muhammed je stvarno Allahu poslanik. Znači Allah Đelešanu mu daje poslanicu. Da li Allah Đelešanu naređuje da se vežu srca za poslanika sallallahu alaihi wasallam. A poslanik sallallahu alaihi wasallam u jednom hadisu kaže, kaže, ako želite da saznate o meni, saznaćete kroz moje ashab ashabe. Što je ovo poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao? Zato što su ashabi slijedili Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ka ljudi kada bi vidjeli jednog ashaba danas, vidjeli bi čitav islam kod njega. On bi predstavljao jedan islam. Razumijete? Zato Hasan al-Basri kaže da mu'mina kaže najdraži mi je čovjek koji kada ga vidim šetim se Allaha Đelšanu. Što kada ga vidim sjetim se Da li danas jednog muslimana kad vidiš u gradu, može se sjetiti Allaha Đelešanu ili se sjetiš Džehennema? Znači, kada ga vidiš, sjeti se Allaha Znači, on posjeća njegovom samom pojavom, samim izgledom na Allaha Đelešanu, a to sve zato što sledi sunet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame. Zato Allah Đelešanu je dao jedan ajet u suri Al-Imran ispita kada su židovi rekli da vole poslanike i da vole Allaha Đelešanu prvenstveno. Kaže Allah Đelešanu, kul in tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafur rahim reci nima Boži poslanice ako Allaha volite mene slijedite i vas će Allah voljeti i grehe vam prosti Allah praša samilostanje pa ste veže Allah Đelešanu u svoju ljubav za slijedjenje sunneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sallame i u ajetima vidite Allahu i Đelešanu milosti ajeti su Allah zna koliko ima ovakvih Ja i ljudina amenu, ve ti Allah, ve ti Rasul. Taat prema Allahu, taat prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Zašto je taat prema poslaniku? Čemu je taat prema poslaniku? Samo u šarijaskim stvarima. U njegovom ličnom ištihadu, poslanik je u svom ličnom ištihadu mogu pogriješiti. Ali kad je u pitanju šarija, vema jenti klanu heva, in huve illa vahiju juha. On ne govori po hiru svome, to je samo objava koja mu dolazi. I zato poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Hud ani me nasikekum, uzmite od mene obrede. Od mene uzmite obrede. I zato ko hoće, znači da sledi put istine i obavezan da bi bio na putu istine dužanje da sledi Muhameda sallallahu alaihi wa sallam i da spozna sunnet Muhameda sallallahu alaihi wa sallam čak u ajetu Muhammed, u suri Muhammed Allah Đelešanu kaže da ti Allahe u Rasule, u Rasule, u vi se pokorajte Allahu i poslaniku, nemojte ništa djela svoja. Znači onaj ko se ne pokorava poslaniku, salonovu, ali iz Leme, kako kaže u hadisu poslanik slon, ko se ne bude pokoravao meni, ne pokorava se Allahu Želešanu. Ko se ne bude pokorao emirima, ne pokorava se mene, a ko se ne pokorava meni, ne pokorava se Allahu Želešanu. Žele, Ajmo dalje. Vrijednost ovog znanja je njegova važnost. <clears throat> Akida je najvrijednija i najčasnija islamska nauka i to zbog vrijednosti i časnosti tematike koja se izučava u njoj. Učeći akidu spoznajemo Allaha Đelešanu, njegova imena i uzvišena svojstva. Učimo o njegovim melikima, poslanicima i vjerovjesnicima. Također njena važnost se može vidjeti kroz plodove koje daje ova nauka. Ona, ova podjela nauka i, i vrijednost je došla od, od strane u Lemije. Znači, ona nije došla od strane Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. U, u doba sahaba, kada čitate tarihu islam, ili čitate silu ili onaj hajato sahab, života sahaba, oni nisu razlikovali propise akijske od fitskih propisa. Ko bi ostavio neki fitski propis, bilo bi isto kod ostavio akijski. Ko bi nije bilo mekruh tenzin, mekruh tahrin, nije bilo sunnet muekede, sunnet gajri muekede, nije bilo mustehab, sunnet mustehab, mustehab obični, nije bilo menduba, nije, nije bilo uopće takve podjeli. Kod njega je bilo zabranjeno, dozvoljeno. Razumijete? Znači učenje akide je bilo na, tada na istoj ravni kao i učenje drugih propisa. Međutim, samo što je Allah Želešanu dao prednost akide, odnosno tevhidu, još 13 godina u Mekke, i ono 10 godina poslanih slova objašnjava u Medini, zato zbog toga što je trebalo da idolatrija, znači ono što je bilo u srcima ljudi, da se is, isprazni, pa da onda dođe ispravna akidat, odnosno tevi u srca ljudi. Jer zato Allah Đelešanu kaže, la i krahu fit din, kad se bejna rusu minu dalje, fe me jekfur bi ta vuti vaj umim bila. Kaže, u vjeru nema sivom na tom. La i krahe fit din, kad se bejna rusu minu dalje, fe me jekfur bi ta vuti vaj umim bila. Kad li stem se gledu urvete u kvala pisama, vala u svojim Kaže, u vjeru nema silo nagona, u vjeru ima. U vjeru nema silo nagona. Pravi put se razlikuje o zabludi. Ko kaže, uz nevjer je u tabuta. Kaže u leman, u samom la ilahe ilala, u manafiju izbak. A kaže, prvo je negiranje, pa onda potvrđivanje. La ilahe ilala. Nema drugog Boga osim Allah, nema drugog Boga, ovo bi, kada uđe čovjek stao, bio bi šitla, tako? Pa kaže ilela odvaja, ila, ilela, ovo ila odvaja samo Allaha džesho. Isto što kaže u suri vel Kaže vel asr innal insana lefi husr. A pa kaže kako mi vremena svi su ljudi na gubitku ila ladina. Osim. Znači odvaja maninu od većine u arapskom jeziku. A pa ovdje kaže odvaja sva božanstva samo ostavlja Allaha Allah džesom ostavlja sebe. Pa Pa zato u šehadetu, u prvom dijelu šehadeta, to jeste la ilahe ilala, ima nefi izba. La ilahe ilala, negiranje svih božanstava pa potvrđivanje. I zato kaže ulema, kaže, najprije kaže se ostavlja grije, pa se onda naređuje da se čini dobra djela. Znači najprije trebalo je sve, zato nije namaz objavljivan po nekom dijelu uleme, nije objavljivan u Mekiju. Zato nisu propisi post, hač, e, sekja, to je sve objavljeno u Medini. Nisu objavljeni zbog toga što je trebalo prije da izađe, znači ono širk iz njihovih prsa. Zato što su bila sahabi mušriki prije nego su primili, primili islam. Trebalo da to izađe, da se očisti, pa da tek Allah Đelešanu onda zabrani alkohol, da zabrani druge stvari. Razumijete li? Znači da čovjek iskreno prihvati, kad su sami oni bili spremni, Allah je sami najbolje znao njihova srca, kad su sami bili spremni, onda su došli propise. Isto tako kada čovjek nije ostavio kipa da obožava, kako će prihvati Allah? Allah takav ibadat ne prima, tako? Allah Đelšanu ne, ne dopušta da mu se prepisuje drugu i neće mu primiti njegova djela. Kada bi čovjek danas obožavao, nekog drugog mimo Allaha dželešanu a radio djela najboljeg mukmina ni jedno mu djelo ne bi bilo primljeno jer tu taj ajet govori Allah dželešanu govori suri Zumer, poslaniku sallallahu alejhi ve vseleme. Ako bi ti, kaže, prepisio Allahu, en strkte, ako bi ti prepisao Allahu dželešanu druga, ja, ja, ja, ja, amaluke tvoja bi djela sva propala. Nema veze što si ti poslanik, nema veze što ti poslanicu onaj dostavljaš ljudima, nema veze što ti u noći provodiš, noć provodiš u ibadet, nema veze, ne smiješ pripisati Allahu Đelešanu druga, ni u čemu. I zato akida kao nauka je jedna, možemo je staviti od najbitnijih, najbitnijih nauka. Jer bez nje, braćo, ne vredi ostalo ništa. Bez nje ne vredi kad na nazu bilo cijelu noć, kada je postali svaki drugi dan, kad postali Davudu posle, bez akide, uvjerenja zbog čega to radite i da samo Allahu Đelešanu to radite, neće vaša djela biti primjer. Njena vodna se može vidjeti kroz podove koje daje ovo nauka, a to su spoznaje Allaha, želešanu u njegovi lijepi imena i uzvišeni svojstava. Povećanje je kina, to jest uvjeđenje u srcu i jačanje imana. Stavite ovo. Znači, kroz akidu, kako smo rekli, spoznajemo Allaha, od imena i svojstva. Kada pitanje su imena i svojstva, vraću, morate znati da su Allahu imena i svojstva od vajkada za vajkada. Znači, ona su svojstva Allaha Đelešanu, Allah Đelešanu je prvi, evvelu wa ahiru, od vahiru wa batinu, on je prvi i posljednji, on nema ni početka ni kraja. Pa će, kaže u hadisu od Ebu Hureyri, poslanik sa svom, doće vam kada šeitan, jeti šeitan, jahadukum, doće jednom od vas šeitan, pa će reći, mene halaka keza, mene halaka keza, mene halaka keza, kada govorit će ko je stvorio ovo, ko je stvorio ovo, ko je stvorio ono, pa će na kraju reći ko je stvorio tvoj, tvoj gospodara. Na kraju će sve svrt, na kraju kad te sruši tvoj ima, onda će ti dati sumlju u stvaranje tvoj gospodara. Ko je njega stvorio? On prvo nazvu. Kaže, pa onda reste, šta kaže? Reste la ilaha ilala. Nema drugog Boga osim Allaha, to su. Tu razum ne može da otpunji. Ali je Allah Đelešano prvi i ne ima svog stvaranja. Od uvijek za uvijek. Allah za šanu kaže, kulu men alejha fan, o jebka veđu rabbi kezil dželalu likra, kaže, sve je na dunjalu, sve što je stvoreno, to je prolazno. Samo lice tvoj gospodara vječno ostaje. Znači, Allah za šanu ostaje vječno. I zato mi, ehli sunnet, džemat, kada čitamo akidu, najviše smo se podijelili umet Muhameda sa ovim uvim stvarima, u imenima i svojstvama. Mi, ehli sunnet, džemat, nešimo kao što šašare prihvatili samo osam Allahovi svojstva. Mi ne smo kao Mu'tezile nagira sva Allahova svojstva. Mi ne smo kao neki prepisati Allahu Đelešanu neka svojstva koja mu ne dolikuju. Znači, mi moramo vjerovati u Allahova imena i svojstva, onako kako su došla u Kur'anu i Sunnetu, a ne možemo drugčije spoznati to nego preko akri, akide. I to obrađuju. Znači, ta svojstva, Allahova imena i svojstva, obrađuju, znači, obrađuje nauka Babel ilmu akide. Znači, o ilmu akide. I jedno, ovaj učenjak, onaj, Omer El Eškar, napisao jednu knjigu, jedno djelo koje sam ja nagovorio neke ljude da prevedu, međutim kad su prevedali nisu smjeli iznad od islamske zajednice. Onaj, piše ona, naslov knjige Esmael Vesifat. I kad su prevali, kad su vidjeli šta sve piše u toj knjizi, stali su i neće da izdaju knjigu. Znači, šeh je otkrio sve zabude, hajde, onaj, E, murcija, sve zavde maturidija, sve zavde onaj, kaderija, sve zavde šija, sve sve, sve sekte, čak je, čak je dokino tamo i, i komunista i ostali, sve ostale koji su prepisali Allahu Đelšanu, nešto i tako da ta knjiga stoji dok se ne čepa, on žele izdavno. Ljubav prema Allahu Đelšanu veličani i strah od njega, spoznaje puteva pomoću kojih branimo Allahovu vjeru i borba protiv Allahovi neprijatelji. Stane. Znači spoznaja puta kako ćemo braniti Allahovu djelašanu vjeru. Ovdje je problem nauke. Fakir. Ljudi su danas u tminama zabuda. Allah Đelšanu kada govori o akide i o njegovom izvođenju ljudi, govori uvijek da je izvodi iz množine u jedninu. Pa kaže Allahu veliju lezina amin ukrižu mine zulumati ile nure. Kaže Allah je zaštit vjernika. Oni izvodi iz mnoštvo zabluda u jedno svjetlo. Znači nije jedna zabluda. Niže zabluda. S kojima, a s čime ćeš ti braniti Allahovo svjetlo? Samo ga možeš braniti sa tevhidom. Sve se može to tolerati sa ljudima. Ali ako je pogriješio u akidi, ona moramo da proroći kafirom. Tako? I na to Allah Đelešanu naređi. Znači, zato moramo naučiti ove stvari da bi ljudima znali objasniti pogubnosti i štetnosti komunizma, ateizma, laicizma, zabuda, ostali sve koji su zalutali sve sekte. Moramo naučiti gdje se razilazimo mi. Znači, ima nijansi, pa ste braći, ima, ima braći neke kod sebe, imaju maturidijska akida i ne znaju. Ima nijansi, gdje čovjek koji ne je dobro upućen u auku, koji ne čita ove stvari, može imati ašarijsko, maturidijsko vjerovanje i murđijsko vjerovanje. Pa tako su upali neka braća u Bosni i Hercegovine u to vjerovanje, kada su nasjeli na priče drugi. Kada su nasjeli na priče drugi, kako je dovoljno čovjeku samo reći la ila ila i ne smiješ mu ništa reći. On ne može izaći iz islama sve dok ne objavi na televiziji da on ne musliman. I da ne dira la ila ila. Razumite? Znači, nijedno drugo djelo po njega ne izvodi da izvodi islama. Znači, tako su nasjeli ljudi koje, s kojima sam ja razgovarao i govorili su, pa zar ovi ljudi ne svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha Đelšana? Jeste, Iblis svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha Đelšana. Ali šta je sa njim? Iblis kaže, rabbi, te vidi da ono i bahu. Gospoda, ostaj me do sudnjeg dana. Ali Allah Đelešanu kaže da se sa njimi, oni njegovi sljedeći napoli džehennem. Znači, nisu muđiska ta hira koja je zamutila razume neki ljudi odnosno i njihovom slabom imanu godi takve stvari i nespremno za borbu sa tim suočavanjem, sa tim lakše je znači, priznati nečiju zabudu nego znači, tu zabudu oboriti i teze oboriti. Dari. Borba protiv Allahom i je izgleda poklonika, ehli kitabija i munafija. Borba protiv ehli kitabija. U suri Furkan Allah Zulešanu kaže وَلَا تُتِي الْكَافَرِينَ vođahidu um džihadem kebira. Ovaj ajet nam govo, ne govori o džihadu klasičnom. Ovaj nam... Časno je u mnafekine. Vođahidu um džihadem kebira. Kaže, borite se proti njih velikim džihadom. Većina mu fesira. Kaže da je borba velikim džihadom jeste borba Kur'anom. Pašte. Borba velikim džihadom, borba Kur'anom. Zašto borba velikim džihadom, borba Kur'anom? Ima dva načina čovjek ne bi znao za ovaj džihad klasični da ne pročita iz Kur'ana, da ne razume propise iz Kur'ana. Druga stvar, čovjek ne zna kako će se boriti jezikom kada razgovara sa njima, osim da se bori Kur'anom, odnosno da se bori propisima iz Kur'ana i Sunneta. A ovdje kada govori Allah Đelšanu Kur'an, onda od, pod se podrazumio i, i su Sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I ti ste vidjeli, braću, kako neka braća na zapadu, kako pobijaju teze kršćana, s čime sa ajitima iz Korana obaraju njihove teze iz Biblije, Biblije ili Evanđelja. Znači, obaraju iz Korana. Mi muslimani osuđuju, odnosno muvehidi, odnosno ehli sunet al džemat, vi znate da mi, znači, strogo osuđujemo mutekelime. Oni koje, šta je mutekelim? To danas zovu sufi, onaj, uh, filozofija. Mutekelimi su znači ljudi koji nauče da slatko pričaju, a u njegovoj priči puno je batila i nema jednog roka. Znači, on obilazi stvari. Znači, uljepšaje stvari svojim riječima, a zapostavlja Kur'an i Sunet. Jesu išta dokazali kroz stoljeće, jesu išta dokazali kada je u pitanju istina i laž sa svojim kelamom. Nisu vallahi. Samo su hitnjast govor govorili ali dokazi iz Kur'ana i Sunneta samo mogu obarati teze drugi. Jer Allah Đelešanu ne mudruje. Allah Đelešanu ne, ne da da se filozofira oko njegove knjige. Ovo su ajeti, Allah Đelešanu kaže knjige jasni. I onda govori ko su kjafri? Leka kjefer lezina kalu inna Allahe talu salasa. Jasno, nema okolo. Pa čekaj, stani, tu ima... Ne, nevjernik je onaj koji kaže Allah je jedan trojici. Ako ne znaš ko ti je Bog, ti si nevjernik. Ako ti ne znaš množit, znači ne znaš koliko je 3 puta 1 ili 1 puta 3, znači ti si nevijenik. Allah je ono kaže, ja te znam. Ove ajete sad mu te kelima, kada spominješ, oni uvijek imaju neku posebno tumačenje. Znači, zato ovim samo Kur'anom i srčanim prihvatanjem možemo pobiti teza drugi. I zato je ulema i govori da najprije treba čovjek da nauči Kur'an i da njega, da njega razumije kaže Allahu poslala zapravo evo Mama je bahili inna Allahi la ju'azibu kalben va'al Kur'an kaže Allah Đelešan neće kaže srce koje je svjesno Kur'ana i s tim možeš samo znači da pobediš zavuda drugi klonjenje od širka kufra i novotarije ispravljanje naših pogrešnih objeđenja i svatanja sreća na dunjaluku i uspje na ahiretu Ti završio ga tu stanu. Dobro je. Ja mislim da je tu negdje čas završen. Tako. Ja bih ostavio za, za onaj nešto malo za pita, ako ima nešto neko da pita iz ove knjige, a ja ne znam gdje ćemo te knjige vraći na Ko bude, ne četam uđu. Ano. To se ozbiri naći. Imao te pitanja, vraću. Jeste razumeli ovo da znači? će? Ne. Kako odgovorite onima koji Allah stano da tala nazivuje imenima koji on sada nije nazvan? E, recimo, da li se može reći dragi, dragi Allah? Čest puta to čujem. To nije nazivanje Allaha Đelšanu drugim imenom. To je samo htio predstaviti svoju ljubav prema Allahu Đelešanu. Razumiješ? Znači on nije nazvao Allah Đelešanu dragi Allah već pa je samo cijelo da kaže da on voli Allah Đelešanu koliko je istin, koliko nije, ali nije tu im. Ali recimo da se stavi veliki slovo. Tragi mm, da se stavi veliki slovo, ali ko zna. Onda bi bilo tako, jest. Kao ime sigurno. To bi bio u najmanju ruku ja novo, tar veliki koji strač uvek. Ali ulema je složna, znači, ako neko dodaje Allahu imena i svojstva, ila koji negira Allahu a sva imena i svojstva da je ja. U toga je sva ulema složena. Čak ima uleme kada kaže sam jedno svojstvo, i to dobar dio uleme, jedno svojstvo kad negira da je ja. I znate da, da, da su onaj džemije negirali Allahu govor. I rekli su da Allah Žešanu nije sa Ibrahimom razgovarao. A jel, jel Haldo na namjesnik kubio Sahva na jednu džehma? Rekao je to, izašao na, na, na, na Bajramu i kaže, eto ljudi, vi svi te kurban. A ja ću ovoga zaklati. Sa Ibrahimom sam u Saudi da, da sam sam ne da je Ibrahima ne uzao sebi za prijatelja. Tako je. Ona, I kaže, vi svi zakoljite, kaže, kurbane, a ja ću za, zaklati sahvala ibn Džehma, zato što je on rekao da Allah, Allah nije razgovarao sa Musaom i da nije uzao Musu sebi za, ona, Ibrahima sebi za prijatelja. A zašto on rekao da nije razgovarao sa Allah sa Musaom, zato što oni negiraju Allahova svojstva, a tu je svojstvo go, govora Allaha Đelšana. A poslanik, sa, to ima dokada koliko, to su, to su to što mi govorimo, negiraj Allahov govor. Allahu poslanik kaže u hadisu koji mi uvijek citiramo na džumi šta kaže? Hajru kelam, kelamullah. A kelama kelemahu rabu. Kaže tamo za Musa, kad progovori mu njegov gospodar. Razumiješ? Allah Đelešanu kaže kad upita pitanju dostavlja, nemojte ubiti čovjeka hata, ali ona, ke, hata jemu kelamela. Dok ne bude, dok ne budete mu objasnili Allah, dok ne bude znao za Allahu govor. razumiješ Znači, mora, znači, čovjek vjerovati u Allahu Đelešanu govor, koji nije stvoren. I od tuda su došle i zaobde oko Kur'ana kao Allahova govora. Razumijete li? Zato što su oni negirali, zato su od tuda su i oni koji su negirali da je Kur'an objavljen, rekli da je Kur'an stvoren, Motezile, rekli da je Kur'an stvoren zato što i oni kao i ovi negiraju Allahova, Allahova svojstva. Da ti jasno? Oni koji namjerno pišu, dragi Allah, to je velikim slovom, Znači, to, on, on, to je tako znao da je ime. A oni koji nesvjesno to rade, to je samo da prikažu ljubav prema Allahu Đelešanu. A u najmanju ruku treba se takvi ljudi paziti čuvati. Jer to, onaj stvari, većinom krenu sa sitnih stvari, velike stvari se dešavaju i od nesvjesnosti posle bude vrlo svjesno. To vraćam kod jedno pitanja, ja bih samo jednu opasku. Možda ste primijetili ovaj tim, ovako je radio sredo znači da se iščitavaju knjige i da se na njih daje komentar. Često mi čitamo knjige, ali često i ovaj, dvojca ljudi istu knjigu čitaju, ali ne razumiju istu. To je Allahova, Allahov da da radne nekome da bolje nešto rezonuje, a da neko slabije rezonuje. I ovako za Allahovu pomoć treba da mi na ovim prostorima Znači, ovu literaturu koju sada imamo, ovo glavo na bosanskom jeziku koje je prevedeno, znači, ne moramo sada se plavo zahmetimo ako u datom momentu određeni ljudi koji imaju neke prespekte i prespekte izbanja ne vide ovaj, da shodno da posvijete nama više pažnje, tako da kažem. Znači, mi ne možemo kazati da imamo opravdanje za svoje eventualno neznanje. Nego možemo da ovako sjedimo iščitavamo knjige džemat pis eventualne neke nejasnoće papir trpi zapišemo obratimo se onome ko, ko je rase hune fila ilm ko to bolje zna ovaj, da kažemo rastumačiti i idemo, idemo naprijed i to je jedini jedini metod zašto ovo? zato što ima džemata koji hoće da se bavi davu primjer džematu Tebliju I oni zaista se bave dalom. <coughs> I nemaju ovoga segmenta. Pa onda kad izađu da pričaju ljudima, moraju neke hikaje, israelijate, neke razumske dokaze, pa to ovaj nekada manje djeluje, zato što i te ljude je lako i brzo zbuđiti. Zato mi, evo, sve ono, džema, moramo na ovakav način, znači, ako želimo da se, a inša Allah, želimo i ne planiramo se nikako, rasta s ovom vjerom, znači mi svoje vjenčali za sebe i mi sa njom i živimo i umiremo, e, ovo je jedan od metoda da se, znači, obrazujemo, znači, u dinu. I sad, još do kraj, postavimo jedno pitanje. Zamislite, evo mi smo sad svi na neki, od prilike ono ko sahabi kad su primali islam, Ne imamo, imamo možda cijelane jedne ekipa, to je ono ko ovaj, eh, oni stariji ashab, mi smo imamo mlađi i sad počinje medresa. I ona traje godinama. Ja. I onda ne vidiš ovaj, da je neko ko je sjedio u poslanikovoj medresi da se je odmetno. Osim po šiitskom divajacu, tako, kod se oni što su najviše učili obetuju. Ja. Ovaj, nego su ti ljudi podnijeli najveći izazove terete za ovu vjeru. I mi dok smo ovako radili, kroz, znate, dane rata, pa onda počina, vidjeli ste na terenu, neki dan prolazimo, pošto ovdje ima braće i puno iz Tuzanskog, Tuzanskog kantona, <clears throat> znači, znamo kad tamo nismo poznavali, možda je bilo neki Ashabu Kef, za koje nismo znali, neki ljudi u pećini, ali nismo znali tamo za neku braću koja se drže iz sunneta pa je Allah dao za kratko vrijeme, pa onda mi imamo poslustali, došli drugi uporni ljudi i sad vidimo da taj kantorom prilike možda prednjači, a volio bi da nisam pravu, volio da je moje krajino na prvom mjestu, čak voli, jel, ovaj, na fal svog bagaca, jer moj više koristi nego tuđi, ovaj, ali činjen se se vidi, znači, na, na terenu. Pa zbog toga i ovaj vid Znači, a ove knjige, ovo je od prilike, ja vidite po definicijama i po samom stilu pisanja, znači ovo je učbenik. Ovo je učbenik i ove stvari mi možemo kazati da dobrim djelom znamo, ali znači trebamo i obnoviti. Trebamo, znači, se oškolovati da i mi sutra kad sjedemo sa četiri, pet momaka novi, da mi sad sa njim ne, ne, ne, ne lovimo koplja oko nekim furua u islamu, znači dizanje ruku i tako dalje, i preskočimo sa njim i onda on kasnije zviz. Ode se Stefanom Halilovićem ili ode sa Radovićićem ili ode u neku tamo treću zabudu i dalje diže ruke i klanja po sunnetu. Primjer da, e, da on razumije ovo o čemu govori. Allah nas nagradi, eto, do 9 sati uzmite na hatluka ko klanja se može spavati za ovih 5-6 minuta, pokuša, ima jedan način, a to je znači da ovaj, zažmiriš dvije, tri minute, samo se mozak instalira, pa nije tablet, a ko Boga pa ćemo ovaj, nakon drugog predavanja, ako mogne ja kuhare uvijeti da bude za kava, da si od vas. Portal na koje imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo za koje kažu mnogo toga a najmanje istinu Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom www.pautautica.com Soba, put, vjernik.